Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari kachabal. Tikulohu ni malek rutil ibech qachalal. Nikara ibech yalanta tikases rupanun rikaslem. Wakamin kaso japon chiwe. Jun rutijonem rikakchikel cholchi. Parwiri kachabal, Riqabanopal. rikakaslem Rojo kakchikela. Hakare chapel Rimaya kakchikel panopal jun rusamaj rikak xikel cholchi Shak rijop epetenek lasut achinej Shak xaq Rupanum pelakaj niq'equmix pepaperaj laqateru Achulef. ritaq tzikina jeb'el yekikot chik ishang chire arilok xpek'ariloq'olej ya rikatata. richinu b'uyjij riwlef richinu yaqa k'aslem richinu a e cacchiquel cholchi. Cacchiquelari cachel, cacchiquelari cajotay. La uti wich cachalal. Janila ni kakabo machiveru chupamre hon katzihonemre, jacarere ruchapulri mayaka chiquel banopal. Juntihonemri ni kapumba baby kirish, paru viri cachapul, paru vi rikabanopal. Rejonsejonembre Jaricachiquel Cholchi, Linipanorichin. Tocachive, Ricachiquel Cholchi, Jacari Humolar Rinusamajichapul, Choca, Ricapanopal, de Panajune Malojutil, Virishni Bajoy, Chopacachiquel Cholchi, pa Elpa, 19 94 88. 42 19 94 88. Jacareri Rajilaparo Yunibal Ricachiquel Cholchi chuka rikachikal cholchi y ixtikir nibil pawachibuj a cariri facebook toca chive. bachibuj cariri facebook comunidad lingüística cachiquel ALMG comunidad lingüística cachiquel ALMG richrirish ixtikir nibil jalajoj taq rutzijol rin cajotopa. richrin utbirish jampen bantoqtop enik pakachikil cholchi Chuka nitzetjon ka etak sili wachibuil paruiri samajan tajin ubiri kachikel chulchi. Chuka tikirel nitzet jalajoj taj eh, eh, tzijonem ri yekil kitakari kikiri kachalar yekajotopba pa wachibuj. Lumakari, yok kari chinta nikanoj ri wuh pa ike matrip pa iboyonipal. Tikanoj ka, tikanoj tibanani maluj Kok apak amayar, kamayar hakaliri internet. Chupamre hun igre kak amompe hun si honem chiverish. Erikin hun tatarubi Valentín Jacobo. Rija hun ni maluj achin que la hasta aj ochij. Jani la retamapal koritatare. Rumari nkahoyo si honikin rejun igre. hani la Mateo Chávez tata Valentín Ruma. Naya ichke richinyo si hon abikin chupamre hun amajre. Tabanaka hun ni maluj util. Tatsihochike bi kuchirat tasihok bachake parubiria aslem. Bueno, yen en be eh, Valentín Jacobo Sabán, Chinalush, chin 1947. Y en Pajun Finco, la concepción es Santinés, ya pegada más oh, misco viejo, en la ¿ah? Caja inte eh, em, ishkun como de nuevo o 10 años ishkun amonte Catarina Saban, eh, como de 11 o 12 o 12 años en Juná, ishkun chica amonata pa costa Santa Lucía Quintal. Y creo que y spangre un tiempo en Patanuc, ewak ishi kanah kan xib'un casca un vinac una patahcost en shipe Aí xipei xipei xerepan tak taqah och uh eh, to chare kanah kan me to kamiyendi teni tinimite tak taqah och uh eh, to chinko kamich kech kmas chik le kirishni honi kutuj en shalila aha Ma Valentin, yunin en el arat koblih achingna achkiap anon pepa akaslem richin kielana qalih wakamiro marat yak yak'ichi kahuna chukaroma ohk'ori majaniyo japon pa k'ak'ar laju juna k'ak'ar kahuna i k'oren qab'ijchi yaman qakoytachik tatzijoj b'achje achkeri atihompe achkeri atijonpe richin lih achingna А, иначе я манечка наем. Хапа ками их карвочерен каслеген si pura, pa costa lo mis no pas ri qa sensir si Suglunch que chere pantinimete tacajo, igual, junan eh, carbuchiri, solo chacho ocre cabajen, la única puede ser que no camé, de como camé en realidad rojo misto tal vez un cayó cre cayabes, como camé sol que quer ver en que gaseoso, en que pepas, no es machete o kuhushti vas kahari no es is no es is no es kari malon rich kiri ya bir realidad y intentí yo que la la chica la la pero en vez en cuando en vez en cuando ella un limonado ah, un limonado choco sin oso molen en realidad pero y con punta no pues voy a na sin kusan choco kiri choco kusan اینو هلکرین مالان کاریش برای کچا کورتون شده اونجا هرگیره یه بیت داره و این این خون چیکن که خون خانه خوبه از خون سمار خواب این چا واکن موک چا از اخبین از از اخبین ریخون از هریری منتقه او ریگراس کاش برای کچا کورت از اینو تره منی خون از اخبینون که بود Achel hunstere que samajera choque ere de hunsh sartén echen sol que graso semanan que chugri sartén ere en que bunere sacmalón que aspandere a manteca aceite como é sol choque aceite en que samajera camé semanan que chugri sartén na ere sartén no no sol que graso manteca e span nucre nan que kusas que medien y no para cachacur, ¿ah? y ya su mejor sol maqueña maqueñan catijo mololena acon realidad muchas veces era que como a tu a ver cajarín acon Zetelencuen pues, la de ya galán carnazna, la tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo, una onda sencilla, natural, cabichin, garbena, chonaher, mucha on, realidad, un katih, sol maqueña, sol maqueña, nahel cari, cosa muj, cosa pin, harik anter. تن لاسخ انشالله تو خرید کرد و چی ری ری ری خرید کاک اسلنج انشالله دام ای پو که بیان یه سال ای ری نیا یا نیا یا بیش چه چکری نش که مالون ریش من که بیش که چی من کاتی کاتی خو پری تال پیکان کاتی خو خلا که تو کیا تو هری کن نهری مالون شپار machave Ma valentín rumar rumari na yana'oj rumar yinab'ij chqe achqe tak'och nqab'in loj richin mampe talayab'il ch'aninpa qach'akul kok'achiyojwa utz kok'achiyojwapa rub'eyaj liacharat maniye rumala la ya lanka yalan k'ayebal pepa pa qach'akul choqach'el nob'ij eh, rima valentín ronojel k'a la bosya ribosya jak'ari rigaciosas ronojel la nutzilala hachakul kankini qanaqachej juntiperaj pochuaj kab'ij xtipekari q'axomal paqak'aslem kayev no buen nob'uenchjeroj rumari makantiqatij ncharima valentín ikan k'obi rup'eyaj rirutzij tib'anak'ajun nimaloj utzil ronojel k'alabosiala manichik kakum, achel k'ujunimaq'ij k'ojantapena qatijtij ub'a' ka kaqarayij k'aqarinchach qarja po ikal ikal k'a ka ni kaya ka rumari nqamatioxij chireri ma valentín rumaro rumar onojel k'alana'oj ka rumari pixa ka makamika qach'alal yojb'eri chin qak'axaj kichkari ka'aytaq ka kichqarij jun ka'aytaq q'ojom taxqojtzolinpe tihon hubajik rik'iri ma valentín kishkanaj kamare tipanajuni malojutzil jakarex kohtolimpe Rijuyu kanchul kinaonqa yaqadis ospe. yep'ospe takche, taqche yeraxexpe yekikotri chikopi rumama yek'atachik atachik. kinaqa rijuyu rumaxa tanirij que chikiwich rijuyu ma Manke kakupir kari takche, rumayek at sin richen kaya, richen kahek ah, kushla. Kakchikel cholchi, e kakchikelari kashe e Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. mix. kikayaruq ij rikachap'ul riqetaman Que tzijonpa qach'ab'el qetamanchi qak'uanpa qak'aslem nimalej tajb'anopal qetamanchi k'ochi yojk'awoman q'iijchi q'iij ruma ojk'is riqak'utuchi kibach yak'ola riqach'ab'el riqab'anopal koj kikot jantape koj ch'opa qach'ab'ul tiqo quizás riqach'ab'el kachapel taq q'ij ronojel taq mul jare jun rotzijol nuyari kaqchikel cholchik Miguel Cholchi. tzolij decir, pakiwi kai kutunik nikipeni na junchke rikutunik kayef nabetamaj Man chaper ta. ojalá hoj rubeyal richin nabetamaj kampa ma chapel uts chuqanikibij achkeroma ochiniqetamaj ochi chapel ochiniqetamaj rikakchikel chapel richin nik'is rijech'unik chuqa ritz'ilanik hoj dinamit Chuka, toqrat nabetamaj ch'apel riajolom, panganinek nchopon, Rinao. Matios Tijones. Jarejun rotzijol nuyari kakchikel cholchi. e kakchikilari kasheel, e kakchikilari kajotay. Matios Matios chiveja chalaru marishko babekik inchu pam rejun katzijonemre, jacareri ruchapulo Cachiquel, kakchikel banobal. Tokachive rigarchikel cholchini kanahkan kela chi ishimche chuqa kohun ruqaru que kela che koj rijunchik ruqa samajay o kela Kishoyon pa' 4219 9488 richinik utuj jup'achik rutzijol tipana utzil pa 4219 9488 jacareri rajilaparo yonipal rikak chiquel cholchi. Chupamrejón igre, yotajin tijon rikin ma Valentín Jacobo. Rijaka, jebel, jebel, jebel, chutzijo parubi, rijak aslem. yo Achique chique, aroma, kochi yohva parubeyal. Achikeruma, kochin jabun apo parubeyal chire aslem. Mateo ma jacobo. Mateo humano si sipaj que rumayo tijomba ve kik in la cachalar. tapana anjun malo utzil. Tatzijoj job'ay chiqe, parubi takrat, karat ko'orna. Koyin ah, ko'or, pues sí, najn ch'obe ashtulik ares. Najn ch'obien, pues ama natayen, de kain ko'or yen, jare asaron, azarón, azarón. hashib yan kama huma non sin kama yen de ya veres in sama nuk in patinak ko otla ha na ponen drik to huma man ka kan to chin chinwich i to we kan chuk yen to do wich ke chikla sama yen saber por logri saber kan chuk to we no hel kare contente in viajan Entonces, María, hasta la fecha, en yang ko hohot an di kam pakam papen di to mari ke be iste ke shetse en shetse en di ni hun ka tse ha chok pe ka chen ko so wo kame e ko tse ni ke ris to kren shali da abe im be hun hun tse al ga tsanen chen ko tse en hala ha pa tal vez awai wa le wai ne shko re como Hariri, Hariri Caslein, Chononal, Corca Caslein. Ajá, core ñagan cosjón, core chemana, pues navire. Y cuando ganas jón, casus, aquicota, nojer, cora nojer, chabín. Y en tu vivo y tal vez echaré pantinimit, en ben ben ben molín, tal vez tu tuk tuk. Inkakana kala nyawas patak montaña kakachiwana chiwakun xkaluj kajiu jamin kachinwich imaj chiwakun. Entonces harin nohal kari iku iwakami como sochik chich inkisamaje kamina hasta chinchareya pa kaibuas chareya chirihayoka pa tuk tuk che yame pa chatiñarojixkat. Ay, iwakami de veras que y una oveja banona. Ajá, ah, entonces ya nace con gobierno, el carem bufuar cachquechira cacasleñ. Atcopa jun chcojor hiu, ribe hiu, apa e, atsie, ancasus, spiller, di che en shalian kasus kors ehlen shalian as hon kachiri cha wuj a ken kasus na zuri che mamata che kipan إن أبي خاسم بيبا خلون ده نبي خانيك أرنا شهين ده نهل كده هاي كان تانكو هوش تقاقيق إين يلتل تو إكتا سمانا قاقيق نغنيا تاقر شاقري تشا سمانا قاقيق هارين قاتو هم هم باي بايازي قايو قاقيق إكون كو قاقيق تشان قوشا بونين تشيك ها إنو هرغي مولو مريكو Марина Маритям вехин кокамак чуть кучках ня прияник шнок я ривачо кочапон и шпер какик и шторина вагун кочапончи кокамак чуть какик а нохе ри илев Иерусалим анак ко парилев кочапончи илев to hari kana pon na kasi kataan pa kataan ispan ay kuto sil kamo ay kuto sil kamar chuch kushka ay kuto sil kamar chuch kushulew ay kuto sil kamar chuch kushyan ay kuto sil kamar chuch kushka kir ay kuto sil kamar chuch kushka sil kamar mas kato kosh kong kachapon chin kamar chuch kushka inaheri kapit man hun mak ano hel kari ispan kari kaya kasleng Ajá, la cultura humay, camere, catari, chechenehin tijoni, tzbiin chpa, cari, y moyima in lech, ta ante in tzupan, in tzun tzet buchilech, taknitz. Ajá. Matios Chavema Jacobo Romari Atzij. Choca, achel la nabihrat chironojel, cacochin jamatioshich, cherirukush, cajrukush ulef, rumar, yashekiri, nikacaslem, nukwaj, dirubej. Chokani mahoning kutuk chave. na bihrat paruviri pisha. Usan hakwah, usman hakwah tari di yoki pisha ba. Lumak oren utien, makami la kuala mahon chingak ashah, pisha ni oschike. Karichuah kapir pek ayewal, yoh kapak ayewal, rumaman hakwah tari kitzih, maman kan mah tari tzih. na bihrat paruviri huna ohre ma valenting. Și m-am hochiuntul. Ce că nici pe guaiual, pe gân cracu palu hunchire, în el care în el camacrin mohrin mohrin pa pa cavi în șaldilat totaica. Ca pur aceștia vehian и porque я că чика ка квар потенция ка эчин иншалла porque tal vez ha hormere atatan и я косхон купен k'uqaqe qosjon k'irqaqe pataq montaña qosjon kik'iriche achkeko junche natzukare raq'uroche porkariche man mansaq tu por qué ni junsjon ni jun ni jun mbun k'divinar nch'ob chiririche por qué Ah, porque ele marim, marim que ver guias espiritualidade, gritar, tem ver nan rechilehua la madre tierra, solo madre tierra, saber para sacho pare es un gran inmensa. Porque dicen junche manato mm, cagalanto mamarse con máquina que cobre ya está mamacha y ya fuma más redonda la cosa, pero es que motiurla, ¿sí? Irene junen chabón chile, rejun rekamaka kap anon, ah, kakamak chuchili لقلو خيو قماك تشوتي لقلو باي إيش أتاشم تون باشي باي ما نحشم كتوه بيرميس نكوش كهول خيو نكومين نكو نحقو نهاري كو كو كوسر كاتلين كورناوال نهاري أحتري تشكوبي كو كيناوال que cachar más escopé, un cuc, un paloma, chochen, un cachar, un cachar, y bien, a chescabe, ñer, cherecho, que ve, cheru, cuangara. Ajá. nach în canah pan colong. În care se încăciob în aere, și pare ca caslen cu un gran istorie, și pare ca caslen. Se încanu cărbuci, încăciob, și că mor în șalila, acep anor care hire de rihurare, ca hic arată, cu naponcare în aval chef, în ver, în aval chef, ca hic arahân, ca hic arachpa, ca hic ar ca hic ar șatatir, ca hic arată, poate spun tu scalinar. Așa că îți compari acum, тынахат карем офачку черечен катамахнет сереши ватанет канукр чи хурин вехи хунчкин ве канукр чире кацих нахерин кацинчкичин матёш матёш Matios Chave ma Valentín Rumari Atzij, Matios Matios Chave, Janila Nikak Abomach Chave Campaquitzij Rumaro Nojela Chatzijo Chique, Lan Katzin Chique Pakak Aslem. Choka, Babek An Apomri Katzijonem, Baben Apomi rejuna maj re ri xach'urat kik'inchqa kachalal jani la matios chave riajafta kan kansakan pa kaslema valentín k'ij karwuch riqasamaj sanqabujun sama k'ij irwuch sanqak'uaj chachib'ej ri ri ri ri kisamaj ri kikisamajej ri ri qatit qamamay patanaq kamin junch nk'ux'an chkeka chkitramay a asaver Tamari roh wa kami acam e uri uk ecatan ro conta pinyo tikiun mak Matios Matios. Matios Chiveris kakach ala rumas escoge kikin chupam rejón ramagre richiños tijón hoba parubiri kachapul parubiri kapano bar. Rejón kakigre escoge kikin honi maluk achin. Ri chutijo chke. Achke shubun perja taktiko ol achke er banquil shubun perja rukaslem Bakamir ha nimchik natz'ucher ja kowluj achingna lumarix utzijoj ha achketa k'ochin qap'inch qaroj pajak'aslem richinkiri makantajumuj lyoqqa matiox k'achibej qach'alaj ri'ajaw ya nkanajtakanpa ik'aslem yoj ch'ochik wawe junchik q'iij yoj ch'oyanchik qach'alar kaqchikel cholchi Comunidad Lingüística Cachiquel. Tocnuvijak ux hunzig, kan nik azepan ak naog, rinaog. Babenita neri tzijonem, luchabel rimayak kakchikel panopar, richindi kakchikel cholchi. Nikaraibeh, chiskanek taken, hunkai taknaog pan ik janila niqak awamajchiwi rumashoq iwakashaj chupam rejun ramajri qach'alal ishqoyob'e junchiq p'iij rik'in junchik qatzijonem